Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ։ Եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն է՝ տաղավարում Նուշիկ Բարսեղյանը։ Սպորտն Արցախն արտերկրում ներկայացնելու հնարավորություններից մեկն է, եւ Արցախցի մարզիկները արժանվույնս օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Ինչպես մեզ հետ ունեցած զրույցում նշեց Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, 44 օրյա պատերազմից հետո մեր մարզիկների հաղթանակների թիվը մեծացել է։ Ներկայումս Արցախցի տղաները մարզական առաջնագծում եւս զգտում են սխրանքների, որը նրանցից շատերը դրսեւորել են նաեւ Արցախի պաշտպանության առաջնագծում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսին Ղարախանյանի հետ մեր զրույցի թեման Արցախցի մարզիկների հաջողություններն ու արտասահմանում կազմակերպվող միջոցառումներին նրանց մասնակցությունն էր։ Մրցումներից հաղթանակներով տունդարձին մարզիկներին դիմավորելու հանդիսավոր արարողությունը բարի ավանդույթ է դարձել։ Պատկերացրեք 44 օրյա պատերազմից հետո, ես չգիտեմ դա պատերազմի հետևանքներով է պայմանավորված, թե ինչ օրինաչափություն կա, բայց մենք ունենք աննախադեպ մեծ թվով հաղթանակներ։ Իհարկե դիմավորելու պատվին արժանանում են միայն բարձր տիտղոսակիրները, այսինքն աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, փող չեմպիոններ, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղ նվաճածներ, այսինքն տիտղոսակիր մարզիկներն են արժանանում այդ մեծ արմանը։ Մենք այս տարի ունեցանք աննախադեպ ցուցանիշ ներկայացուցիչներ։ Արցախի հանրապետության մարզիկների մասնակցությունը Հայաստանի հանրապետության առաջնություններին, մրցաշարերին, հուշամրցաշարերին, գավաթի խաղարկություններին, միջազգային մրցաշարերին, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Պատկերը մոտավոր հետեւյալներ 109 անգամ թվով 1485 մարզիկ Հայաստանի Հանրապետության թիմային եւ անհատական առաջնություններին, մրցաշարերին ու գավաթի խաղարկություններին գրավել են։ Պատկերացրեք առաջին տեղ 192 հոգի, երկրորդ տեղ 132 հոգի, երրորդ տեղ 177 հոգի։ 19 անգամ թվով 150 մարզիկներ միջազգային մրցաշարերում, տարբեր մրցաշարերում գրավել են առաջին տեղ 17 հոգի, երկրորդ տեղ 13 հոգի, երրորդ տեղ 14 հոգի։ 11 անգամ թվով 37 մարզիկներ Եվրոպայի առաջնություններում գրավել են առաջին տեղ 4 հոգի, երկրորդ տեղ 3 հոգի, երրորդ տեղ 6 հոգի։ 5 անգամ թվով 19 հոգի աշխարհի առաջնություններում արդեն գravel են առաջին տեղ 1 հոգի, երկրորդ տեղ 2 հոգի, երրորդ տեղ 3 հոգի։ Դուք տեսակ նախորդ օրը դիմավորեցինք աշխարհի քառակի չեմպիոնի։ Գիտեք, մի հետաքրքիր օրինաչափությունն էլ կար։ Մրցակիցները ադրբեջանցիներ էին եւ մերոնք հաղթել են ադրբեջանցիներին։ Բոլոր այն մրցաշարերում, առաջնություններում, որտեղ մեր տղաները մրցակցել են ադրբեջանցիների հետ, եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ ջախջախիչ պարտության են մատնել։ Գուցե սխալ է, որ ողջևորված եմ ասում այս հատվածները, բայց ինչու՞ չէ, ամեն մի փոքր հաղթանակներով կարող է ամբողջանալ մեծ հաղթանակի puzzle-ը։ Մեր հանրապետության կարգավիճակի պատճառով առ այսօր Արցախցի մարզիկները արտասահմանում մրցումներին մասնակցում են Հայաստանի դրոշի ներքո։ Մինչև հիմա էլ չնայած սպորտը չի կարելի քաղաքականացնել եւ սպորտը քաղաքականացման ենթակա չէ, բայց մեր մարզիկները աշխարհի առաջնություններին, Եվրոպայի մրցաշարերին հիմնականում հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո։ Մենք շարունակում ենք մնալ մեկուսացված, չճանաչված լինելու պատճառով, բայց հիմնականում խոչընդոտները հաղթահարված են եւ մենք Հայաստանի մեր գործընկերների միջոցով կարողանում ենք բոլոր բարիլավի մաստով սողանցքներ կանոններով հասնել մրցաշարի արենա։ Մեր մարզիկներն ամենաշատ հաղթանակներն ունենում են հիմնականում ուժային եւ մենամարտային՝ բռնցքամարտ, կիոկուշին կարատե, ազատ ոճի ըմբշամարտ մարզաձևերում։ Արցախցի աղջիկները եւս սպորտում ուշագրավ հաջողություններ են գրանցում հատկապես հաջողություններ են գրանցել աղջիկների վոլեյբոլի թիմը եւ տարիներ շարունակ աղջիկների վոլեյբոլի թիմը հաջողություններ գրանցում է աղջիկների հետաքրքիր ելույթներ կան նաեւ կոնֆու մարզաձևում Կարուք Եբաբչյանի հիշատակին նվիրված massայական միջոցառման ժամանակ աղջիկները շատ հետաքրքիր ցուցադրական պարապմունքներ են կազմակերպել Տարբեր միջոցառումներին Արցախի երիտասարդների մասնակցությունը կարևոր է ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ հենց իրենց համար։ Մեր մարզիկները ցույց են տալիս աշխարհին, թե ինչքանով է ուժեղ Արցախը եւ սպորտի ոլորտում, եւ սպորտից դուրս։ Սպորտը խիստ կարևոր է այն առումով, որ այն երիտասարդների մեջ եւ մտահասերնդի դե մեջ ընդհանրապես արմատավորում է կամք, պատասխանատվության զգացում, կարգ ու կանոններ աշխարհի ոգի է ձևավորում։ Իսկ մեզ հիմա շատ է պակասում ապրելու, գործելու, հարատևելու կամքը եւ սպորտն է այն ամենաառաջնային ոլորտը, որով մենք կարող ենք սերնդի մեջ կամք համառություն դաստիարակել։ Նախարարության բյուջեն 2022 թվականի մենք մեծացրել ենք սպորտի բնագավառի ներդրումները։ Խոսքը միայն տարբեր մրցաշարերին մասնակցություն ապահովելու մասին չէ, խոսքը նաև ենթակառուցվածքների զարգացման, սպորտային եւ գույքերի ձեռքբերման մասին է։ Մինչև հիմա չի եղել եւ մի հայտ, որ մենք չկարողանայինք բավարարել։ Այսինքն սպորտի վարչության ներկայացած բոլոր հայտերը, չնայած 2021 թվականի բյուջեում մենք նվազում առունեինք, Պաուստային ֆոնդից արդեն մոտ 50 միլիոն դրամ ավել ֆինանսավորվել է սպորտի ոլորտի միջոցառումները կազմակերպելու համար։ Խոսքը մրցաշայերին մասնակցությունն է մեր մարզիկների։ Մենք կարողացել ենք պատերազմից հետո նաև որոշակի գույքային վերականգնումներ անել, յենթակառուցվածքների վերականգնումներ, եւ մենք շարունակելու ենք դա։ Բնական է, որ 44 օրյա պատերազմի հերոսների թվում նաև Արցախցի մարզիկներն են։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Արցախցի մարզիկներն անհրաժեշտ որակներ են ցուցաբերում նաև հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ցավոք սրտի մենք ունենք մեծ կորուստներ սպորտի ոլորտում 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի գիտակցաբար զոհել են 30 զոհ եւ 4 տասնյակ հաշմանդամներ։ Իդեպ զոհերի մեջ են նաեւ Եվրոպայի չեմպիոններ ցաուկ սրտի։ Կիոկուշին կարատե մարզաձևի աշխարհի առաջնության քարակի չեմպիոն Արթուր Արուշանյանն ամեն անգամ մրցումներին մասնակցում է ինչպես առաջին անգամ, գիտակցելով, թե որքան կարևոր է տիտղոս պաշտպանելը։ Արթուրը մարզիկ լինելուց զատ նաև մարզիչ է, իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցում է նոր սերնդին կոչմանը հասնելը մի քիչ դա հարաբերական է, քանի որ ամեն մրցմանը պատրաստում են որպես ոչ թե 4 տիտղոսն է, այլ պատրաստում այնպես, որ սա իմ առաջի տիտղոսն է։ Նաև դա հոկեբանականներ է շատ օգնում, քանի որ տիտղոսը նվաճել ավելի հեշտ է, քան դա պաշտպանելը։ Դա քեզ հոկեբանական ճնշում է, որ դու պետքա պաշտպանես, դու չեմպիոն ես, դու պետքա այդ անունը բարձր պահես։ Սակայն սենց տրամադրվելով մի քիչ ավելի հոգեբանական լարվածություն իջնում է եւ քո նպատակասլվածությունը ավելի է մեծանում, որ դու պետք է հաղթես այդ առաջնությունը դառնաս չեմպիոն, բայց միաժամանակ չմոռանալով այն, որ սա տիտղոսի պաշտպանումն է։ Ընդհանուր իմ կարիերան երբ կավարտվի եւ ինչքանով կեզրափակվեմ, չեմ կարող ասեմ, քանի որ ամեն տիտղոսից հետո, ամեն մրցումից հետո ասում եմ, որ սա վերջինն է, բայց ամեն անգամ դա դուրս է գալիս, որ սուտ է։ Կիոկուշին կարատե մարզաձևում Արթուրը հայտնվել է առողջական խնդիրների պատճառով։ Ինքն էլ չէր մտածում, որ սիրելով եւ խորանալով այդ մարզաձևում կդառնա աշխարհի չեմպիոն։ Ունեի սրտի արատ փոքր ժամանակ, պետքա վիրատեի, բայց ծնողներս թույլատրեցին բժիշկներին վիրատել, քանի որ չկար հստակ գարանտ ապրելու կամ չապրելու ֆակտորը։ Վիրատությունից հետո դրա համար ծնողներս հրաժարվեցին վիրատությունից, եւ 11 թե 10 տարեկանում 2005 թվականին քույրը զանգել էր որ ծնողներից որ իր գոլեգան նաեւ պարապաստում է կարատե միանգամից ասացին այո որ գնամ մարզվեմ դա օգտակար կլինի սրտի համար սրտի մկանները ավելի կոփված կլինեն եւ առաջի օրվանից ես չէի ուզում գնալ կարատեի քանի որ իմ մոտ կար կարծրատիպ չգիտեի կարատեի մասն ավելի խորացված բայց առաջի բարապունքից հետո արդեն գրավեց այդ մարզաձևը ինձ եւ ամբողջ կյանքս մնաց դրա մեջ, արդեն 17 տարի է որ մարզվում եմ, որից 10 տարի է որ պրոֆեսիոնալ ուղղությամբ Եվրոպա եւ աշխարհի մակարդակի Որպես մարզիչ 2014 թվականից մինչև այդ էլի մարզն եմ, բայց կարելի ասել ոչ sense լուրջ կերպով, ավելի կասեմ, որ ես օգնում էի մարզիչներին, իմ երիտասարդ տարիքում ունեցված փորձս փոխանակում էի երիտասարդներին, բայց որ արդեն ունեցել եմ իմ խումբս եւ արդեն լուրջ սկսել եմ մարզչական գործունեություն ծավալել, դա սկսել 2014 թվականին զորացրվելուց հետո։ Մարդը կարող է այսօր պարտվել, վաղը հաղթել։ Սպորտում կարևոր է զգալ սիրելի մարդկանց հարազատների հայրենի երկրի աջակցությունը։ Պարտությունները ոչ թե կոտրվելու, այլ նորից կանգնելու, առաջ գնալու եւ նոր հաղթանակներ կերտելու խթան պետք է հանդիսանան։ Արթուրը մեծ ողջավորությամբ է նշում, որ վերջին մրցմանը ներկայ է գտնվել իր կինը եւ հենց դահլիճից է ստացել նրա աջակցությունը առաջնահերթ կառանձնացնեմ իմ կնոջ Աշխենին, քանի որ ամբողջ հաղթանակների պարտությունների դեպքում նա իմ կողքին է։ Այս անգամ բախտ վիճակվեց, ես կարողացա իմ հետ տանել իրեն բացաշարին եւ առաջի անգամ ինքը հենց մրցման ժամանակ իմ կողքին էր։ Զգում էի ոնց է ինքը լարված, բայց միաժամանակ ինքը փորձում է իրան պահել զուսպ, որ օգնի եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկապես օգնություն ցուցաբերի։ Արթուրն ընտրած ճանապարհը պատվով անցնելու շատ դրդապատճառներ ունի, սակայն նրա համար կա առաջնահերթ մի պատճառ, որի համար եւ շնորհիվ նա մրցումներից վերադառնում է հաղթանակներով։ Իր մարզիկ ընկերների մեջ կան անմահացած հերոսներ։ Մինչ այդ տարբեր ձեր կպատասխանեի, բայց Պատրաստմից հետո ես հիմա հասկանում եմ, որ ինձ առաջ է բրթում, առաջ է տանում միայն միայն այն միտքը, որ այն տղեկի հիշատակը, այն տղեկի պատիվը, ովքեր որ իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն գաղափարի։ Ես չեմ ասում զոհվելու, քանի որ իրենք կյանքը նվերտվեցին այդ գաղափարին։ Մեր ազգի համար, այն մարդկանց համար, ովքեր որ իրենց ճնշված են զգում, այն մարդիկ, ովքեր որ զգում ես, որ ցանկացած հաղթանակից իրենք ուրախանում են, ցանկացած հաղթանակը բերում է մի հատ լույսի ճրագ իրաց կյանքի մեջ, որ մենք ուժեղ ենք, մենք արանք, մենք ունենք այդ տաղանդը հաղթահարելու։ Սակայն մենք միայն պետք է հասկանանք ամամեկս ինչ սխալ արել եմ ես, ամամեկը իր սխալը վերցնի իր վրա եւ փոխի վերադասավորվի, վերապատրաստվի եւ զարգանա։ Ու վերջ։ Արտասահմանում մրցումներին մասնակցությունը նաև տվյալ երկրի կրթամշակութային ժառանգությանը տեղի մարդկանց ծանոթանալու հնարավորություն է։ Կան երկրներ, որոնք առանձին տեղ ունեն Արթուրի սրտում իշխող մեծամասնությունը մրցումները անցնում է այս կարգի միջև մրցում դու իհարկե չես կարող ես թույլ տա շատ մանգաս, չգիտեմ, չես հասնում միջև մրցումը։ Եթե հնարավորություն տրվում է միայն այն ժամանակ, որ մրցումներից հետո թրիչկը լինում է մի քիչ ուշ, այդ ժամանակ ենք հասնում, բայց դա լինում է շատ քիչ, ոնց որ ասում է Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահը, որը հարցնում է ոնց է եղել երկիրը, ասում է շատ լավ մարզադահլիճ էր։ <laughs> Այսօր հասնում ենք դրանք միայն մարզադահլիճը։ Մրցումներից հետո եթե ժամանակը լինում է, վնասվածքները այնքան շատ են լինում, որ դու ընդհանրապես ցանկություն չունես քայլելու, զբոսնելու, նայել դու ուզում ես միայն միայն պարկես եւ հայրես այդ հանգիստը, որովհետեւ մինչեւ այդ օրը մի քանի վայրկյանը որ դու վայելում ես դիդղոսի բարձրացումը միջև այդ մինիմում 3-ից 4 ամիս անցնում ես դժողքի 7 շրջանները Ճապոնիա, Իսրայել, Լեհաստան, Հունաստան, Բուլղարիա, Թուրքիա, Վրաստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ճապոնիան եւ Թայլանդն են։ Այդ երկուսը չգիտեմ, դա միջև այսօր մի բան ուտում ես послевкусի է մնում, որ ուզում ես այդ նույն զգացմունքը ապրես, նույնպես Ճապոնիան ու Թայլանդն է, որ ամեն հիշողությունը դա մի հատ տակ հիշողություն է, որ ուզում ես նորից այդ հիշողությունները այդ օրերը վերապրես քանի որ նա ուրիշ աշխարհ է։ Ճապոնիան ունի իր լրիվ ուրիշ ձևը, ուրիշ աշխարհն է։ Թայլանդը լրիվ ուրիշ աշխարհն է, իսկ մեր մոտ ուրիշ աշխարհը ու մնացած պետությունները, որտեղ գնացել եմ, մեզնից շատ չեն տարբերվում։ Այդ երկուսը դա աննակարագրելի պետություններ են։ մեր երիտասարդ մարզիկներին ու ոչ միայն մարզիկներին, այլ ընդհանուր երիտասարդներին ամենամեծ խորհուրդը կուզենայի ոչ մի ժամանակ չդուխատապվեն, միշտ ու միշտ իմանան մենք ուժեղ ենք, մեր երակներում հոսում է հայ արյուն, մեր երակներում հոսում է արցախցի արյուն։ Մենք ուժեղ ենք, մենք պետքա միայն ու միայն հավատանք հավատանք մեզ ու բոլորը ապրեն առողջ ապրելակերպով Երկրի պատիվը բարձր պահելու այն արժանվույնս ներկայացնելու լավագույն միջոցներից է սպորտը։ Արցախցի մարզիկների հաջող մրցույթները դրա վառ օրինակն են։ Եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այս ծրագրին մասնակցել էին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանն ու աշխարհի առաջնության քարակի չեմպիոն Արթուր Արուշանյանը։ Տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։